Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bato no quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro. Vai, eu adoro. Eu adoro. Eu me então, quatro no quatro bolado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro. Eu me amarro. Eu adoro. Chama tal da Kate, chama tal da Kate. bate codadinho de quatro, bate codadinho de quatro. bate codadinho, bate codadinho, bate codadinho de quatro. Chama a Thaísa, chama a Thaísa. Desce, desce, desce, desce Thaísa, desce, desce, desce. Vai Thaísa, vai Thaísa, vai Thaísa, vai. E vai Thaísa, vai Thaísa. Vai moleque para aí, para aí, para aí. Eu vou chamar a mulata que esculacha na dança. Muito linda, carinha de criança. Ela representa, é a Rafaela. É bola, é. Eu gosto da Rafaela porque ela me completa. Ela não senta, ela dá queda, dá queda de perna aberta. Esse é o passinho da bicicleta, da queda de perna. Calma aí, deixa eu contar pra Quase mãe metalha com ela e ninguém se mete. Eu chamo a Renatinha. Fica de perna pro alto, fica de perna pro alto e cai abrindo espaguete.